פרק ל"ד: ויען אליהו ויאמר שמעו חכמים מלי ויודעים האזינו לי כי אוזן מילין תבחן וחך יטעם לאכול משפט נבחרה לנו נדעה בינינו מה טוב כי אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי על משפטי אכזב אנוש חיצי וליפשה. גבר כאיוב ישתה לעג כמים, וארח לחברה עם פועלי אבן, וללכת עם אנשי רשע. כי אמר לא יסכון גבר ברצותו עם אלוהים. לכן אנשי לבב שמעו לי, חלילה לאל מרשע ושדיים מעוול, כי פועל אדם ישלם לו וכאורח איש ימציאנו. אף אמנם אל לא ירשיע, ושדי לא יעוות משפט. מי פקד עליו ארצה? ומי שם תבל כולה? אם ישים אליו ליבו, רוחו ונשמתו אליו יאסוף, יגבע כל בשר יחד, ואדם על עפר ישוב. ואם בינה שמעה זאת, האזינה לכל מילי. האף שונא משפט יחבוש, ואם צדיק כביר תרשיע, האמור למלך בליעל, רשע אל נדיבים, אשר לא נשא פני שרים, ולא ניכר שוע לפני דל, כי מעשה ידיו כולם, רגע ימותו וחצות לילה יגועשו עם ויעבורו, ויסירו אביר לו ויד. כי עיניו על דרכי איש, וכל צעדיו יראה. אין חושך ואין צל מוות, להיסתר שם פועלי אבן. כי לא על איש ישים עוד, להלוך אל אל במשפט, ירוע כבירים לו חקר, ויעמד אחרים תחתם. לכן יכיר מעבדיהם, והפך לילה, וידכאו. תחת רשעים ספקם, במקום רועים. אשר על כן סרו מאחריו, וכל דרכיו לא השכילו, להביא עליו צעקת דל, וצעקת עניים ישמע. והוא ישקיט, ומי ירשיע? ויסתר פנים, ומי ישורנו? ועל גוי ועל אדם יחד, ממלוך אדם חנף, ממו כשעם. כי אל אל האמר נסעתי, לא אחבול, בלעדי אחזה אתה הורני, אם עוול פעלתי לא אוסיף. המעמך ישלמנה, כי מאסת, כי אתה תבחר ולא אני, ומה ידעת דבר? אנשי לבב יאמרו לי, וגבר חכם שומע לי, איוב לא ודעת ידבר, ודבריו לא והשכל. אבי ייבחן איוב עד נצח, על תשובות באנשי אבן. כי יוסיף על חטאתו פשע, בינינו יספוק וירב אמריו לאל.